exact măsurat de bine, alegem ce funcționăm. Dar acolo se fac interviuri. Ca să faci un interviu, trebuie să ai și un interviator, un factor o Ori noi, vreți să vorbim în funcționari, vreți să funcționați la cauza corupției și altul. Deci, deci, singurul interviu care se face în facultatea de medicină, care este? la neamă știință. Deci, nu cu criteriul care se face. E mai umană, da, e mai umană. funcționarea da? Ă, mai ales nu avea cum să facă Nu avea cum să facă asta. Este că știința a deputat efectiv care este în istoria geogrăfiei are o poziție importantă, prima formare cu uh, Este William Ockham, care a cunoscut celebrul Ockham Fraser, care spune românește Lama Ockham, și care este prost tradus în română. Dar în latină este tensia nu dincolo de necesitate. Deci el nu spune nu trebuie să fiu cu prea multe Nu. El spune trebuie să fac atâtea ipoteze cât de să este necesar, dar nu mai multe. Iar aici, la târziu a spus uh, natura lucrurile trebuie să fie făcute simplu, dar nu mai mult decât prea simplu. Da? Și a fost uh, iar comunitarii, au fost cu alte primare, au fost cu, cu Sfântul, Sfântul Augustin și a fost determinismul este o tehnică. Da? Este o tehnică. Determinismul în momentul în care Descartes